Barkosen bi elkarte juntatuko tia ikusgarria emaiteko. Etxaun elkartia eta Barkoseko errukbi bi elkartia. Elkarrekin dantzaka emanen die. Ikusgarrian dantza, antzerki, soinu eta bideo puzkak agertuko tia. istoian, nausiak dien hiu gertakaie aipatuko tutie. Patrik Kei etxaun elkarte buia. Ibanetako guduka, uh, eh, geo gutaik julianago den bat eh, bena Hale, hurrunska eta gaztek adibidez estiena ezagutzen, matalazen uh, historia, eta hoi zinez uh, abeatxatza maiten gynin, hola matalazena aipatzia, zen eta euskal herrian esagutuk balin bada, uh, enustez gaztek estie sobea hain uh, historia ezagutzen. Eta hiu gerren eh, gertaka, lukek Gernikako bombardaketa, ebai, horrek eh, Euskal Herria markatu behitu, en ustez, eta dibidez uh, eh, geren uh, munduko gerlaen uh, abiatzia behitzen. Ikusgarrietan orokohian, bena bereziki dantzan, putikoak beti eskaz badia, ez da tehala. Hemetzin eskatila eta hogeita hamabi putiko aiko baitia. Bena hortako, kasu egiten die errepikak ez ditin errukbien berden boan gerta. Holaik usgarrian parte hartzeko, errukbilaiek ez die errukbiak plakatzeik.